Radio Pula. Metazin. Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu. Nedeljom u 19 sati. Metazin. Na valovima Radio Pula. dobrodošli i veliki pozdrav svima. Pred nama je još jedan Metazin, emisija posvećena civilnom sektoru. Kao i do sad pripremili smo vam priču o mladim ljudima koji su prepoznali prednosti civilnog društva. Osnivanje udruge nije tako komplicirano kako se čini, a kada postoje volja, želja i jasan cilj, ništa nije nemoguće. To dokazuje udruga koju ćemo vam danas e, predstaviti. Riječ je o plesačima, točnije o pulskim breakdancerima koji svoje slobodno vrijeme provode uz žestoki ritam hip-hopa. Metanze su za vas pripremili Marino Jurcana, Ana Milovan, Jana Vučković i Neveni Veša i čujemo se nakon glazbenog broja. boogie to the rhythm of the boogity beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to sing hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guards that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and juggle my checkbook, cause it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, oh, Dale, what you gonna do today? because I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, holiday in. See if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G. On my mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M A S, a T E R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You are rocking to the rhythm, shake your dairy air. You rock it to the beat without a care. Cruise the show, shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and, and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on and on like a hot butter. The pop, the pop, the pop, give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Uh, give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, yo. I Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggers in your behind. I say the one, two, three, four, come on. I get on the floor, I uh, come alive, yo. Uh, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one, to Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hippie to the hippie, the hip hip, the hopper, you don't stop. Rock it to the bang bang, the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, skittle bee bop, we rock a Scooby Doo, and guess what? America, we love you, because you rock and a row with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, then bang bang, the boogie to the beat. Beat is so unique, come on everybody and dance to the beat. I kao što ste mogli čuti u Navi, predstavljam vam e, Pulsku udrugu koja je u kratko vrijeme skupila priličan broj članova. Više o svemu doznat ćemo 16-godišnje te Kaurin. AB Original ili Authentic Breakers Original je jedna udruga s kojom smo zapravo započeli na ulici. Znači mi smo jako ambiciozni kako bi se rekla, volimo plesat. E, dakle, počeli smo na ulici ispred robne kuće i jer međutim nismo imali nikakvog prostora gdje bi mogli normalno e, odrađivati svoje satove plesa i breakdansa došli smo do idejete da bi mogli osnovati udrugu i to smo i napravili. I nismo mislili da će biti toliko uspješno kao što je i sada. E, doveli smo se do toga da sad čak imamo i do nekih 50 članova. Od najmlađi član, znači najmlađi breaker ima 7 godina, a do najstarijeg, ne znam, preko 20-23 godine. Mi smo u početku imali dosta malo nas je bilo, ali kako se sve to odvijalo, kako su ljudi čuli za nas kroz naše nastupe, e, kroz priče drugih, e, ne znam, puno ljudi nas je došlo gledati i tako dalje. Ljudima se sviđao naš rad i odlučili su se probat, pogledat, upisat i eto, sad smo na tolikom broju koliko i jesmo sada. Baza je hip hop. E, podijeljeni smo znači, u tri skupine di su najmlađi, stariji breakeri i cure. Hip hop e, obuhvaća i breakdance, ali znači, obuhvaća od lyrical hip hopa, new styla, popping, locking, taprock, kaprok i ima ih još. from back in the day, from NWA, from black and the gray, from choking bitch to smacking her face, from Stacking up bodies to racking their K's up. From racking up hits to stacking them crates up. I'm still hungry and I'm back with a tapeworm. And with was happening in rapping entertainment, me and Shady Force competition, there ain't none. Speak of the devil, it's attack of the rain man. Chainsaw in hand, blood stain on my apron. Soon as the blades fun, run, they run away from. Who wanna play dungeon? No one is safe from. In search of a brain surgeon, the great one. Wait, it ain't funny, man, it's urgent, I need one. Two boxes of detergent and a paint gun and an emergency squirt gun to spray A1. So one more time for all time set to Dre. Drop that beat and scratch that break. Now just blow a little bit of that smoke my way and let's go. I'm now smoking with the best, the best. I said one more time for all time's sake. Dre, drop that beat and scratch that break. Now just sky like Verizon Wireless. A nice environment, surprised entirely hypnotized by the sound. I surround the hydrants, taking lives of firemen. Say goodbye, here I am again. Naked wives and back again. Before I begin to get so hot, boy, I could spin, spin, spin The handle, I fly off the hinge. Let that boy at the bench, coach, and throw it to him. There he goes in his trench coat, no clothes again. Baby, make us some French toast and show us some skin. I'll show you every inch grows on my. Show me. I pinch pork and throw up a tin. Now you know it's a sin. The tease blows again. The sorcerer of intercourse, if it's forced, it's him. Don't fight the feeling if you're feeling the force within. And when you wake up in the morning next to the porcelain. So one more time for all time set. Dre, drop that beat and scratch that break. Now just blow a little bit of that smoke my way and let's go. fire. With his fire, there's flames. With his flames, there's chronic. Either you high, you ain't. I got no time for no games. Nah, uh, he ain't playing. He's gonna get the AK and aim it right at your brain. I'm slightly insane. Vodka and creatine, hypnotic and Red Bull. It's an incredible energy drink, and it's giving me wings. I believe I can fly while I'm a girl. You won't catch me, CSI. It's as easy as pie. In the simplest gag, drag it on the mic and make them and shake. Now put your smoke up in the air, raise your henny and coke. And if you really wanna get just let me know. We can smoke till there's no more lighter fluid to do it. Let's get into it. You're smoking with the tritest and truest. I got the Midas touch when it comes to rolling this shit up. You motherfuckers ain't smoking, you just holding this shit up. Now here we go, let's get up, get down, hold up a blunt. I smoke the kind of stuff to make the records go number one. Cause if at first you don't succeed, won't hurt to smoke some. Now them words are just a little more personal know for me, seeing as how I blew up off of puffin' them trees. Was smoking up for me, yeah, light it up, cheech. Come on, smoke me out, buzz, give me contact buzz. Get me on track, they love me when I'm on that stuff. But this is Earth calling shady, man, come on back. What? Man, we're losing him, he won't even respond back. Now look at all the pretty women in here. Damn. Dre, it's hot, I think we better go check on their temperatures. I'll get the thermometer, you get the bandages. Now baby, just bend over, this won't hurt a damn smoke my way Metazin. Iako civilni sektor u Hrvatskoj jača, možemo reći da Istra prednjači po pitanju aktivizma među mladima, ipak se još uvijek nameću dva problema. Prostor u kojem bi udruga djelovala te načini financiranja. Te probleme ima i pulska udruga AB Original koja nikako da pronađe, odnosno dobije, adekvatne prostorije za rad. Budući da je riječ o plesačima kojih svakoga dana ima sve više i više, tražili su i pomoć od grada. Kako nam je potvrdila članica udruge Tea Kaurin, nailazili su na zatvorena vrata. Upitali smo koliko lokalna zajednica ulaže u njih. Ja mislim da je jako malo pošto onoliko koliko mi dajemo mislim da toliko ne dobivamo niti malo za nas. Zato što e, ko prvo, nama je najveći problem prostor. Mi nemamo gdje raditi. Baš nemamo. Ako smo počeli na ulici, još smo dobili prostor od e, Zara na privremeno korištenje, no i to nam je oduzeto nakon nekog vremena. Sad smo trenutno u prostorijama distorzije na drugom katu u Rojcu ali mislim danas je previše članova kako bi mogli trenirati i svoje satove samo tamo. Tako da ako i, kako postoji neki prostor ili nešto, ono, tu smo. A isto tako mi smo se jako borili što se tiče tog prostora i tražili smo od grada, ali koliko je god slobodnih prostora u Rojcu nama nije dat niti jedan na uvid a kamoli da ga možemo koristiti. I dalje govorimo s Teom Kaurin, članicom Pulske udruge AB Original. Iako ima problema s pronalaskom prostora za vježbanje, ovi breakdanceri ne namjeravaju odustati. Nas je zanimalo kakva je plesna scena u Istri. Općenito plesna scena u Hrvatskoj je jako malo razvijena, a kamoli hip-hop i breakdance. Trebalo bi to nekako s nečime uzdić, a mi pokušavamo bakar na ovom malom istarskom području. Postoje razna natjecanja u Hrvatskoj što se tiče hip-hopa, breakdansa ili općenito plesa. E, ali ono mi da ono sudjelujemo sudjelovali su naši breakeri ove godine u Karlovcu na KLC-u jedan bio breakdance show i jedan tip natjecanja to je jedan od mnogih, ali kažem, nije, nije toliko, nema toliko događanja što se tiče breakdansa van Hrvatske, znači u inozemstvu su stalno praktički ti seminari, ali na te seminare znači, mogu ići svi, tako da e, mi koji odemo, na primjer, odemo na te seminare, e, odradimo ih i onda se vratimo i podučimo ove ostale time što smo mi tamo sve naučili. E, mi smo, na primjer, evo u sedmom mjesecu, e, mi smo organizirali i doveli e, švicarskog breakdancera i b-boja Iljaza Jusufija, koji nam je došao tu voditi seminar četiri dana i to je bilo fantastično. Mi smo svi bili zadovoljni, koliko, <laughs> mislim, mislim da bi trebali biti zadovoljni, koliko smo se namučili samo kako bi to sve organizirali i na kraju je ispalo sve ono kako je trebalo. Možda i bolje od očekivanog. Metazin. Well, well, well. niggas hit splitter. Breakneck speeds, we drown 10 pints of bitter. We lean all day, and some say they ain't productive. Could that depend upon the demon that you're stuck with? Cause right now, I see clearer than most. I sit here contented with this cheese on toast. I feel the pain of a third world famine. Said wait, we count them blessings and keep jamming. Tis him, scumbag, scum of the earth. He's worthless was nil until he gained the skill of tongues. From 15 years young, straight to my grayback self. I stay top shelf material. Jerk chicken, jerk fish. Break away, slave bliss. Generate G's and then be stashing with the Swiss. Fools can't see this. Under your pistols, a fist full of hip hop duns. I progression in the flesh. Esoteric quotes, most frightening. Duppy took a hold of my hand while I was writing. Leg on me ting, Duppy leg on me and I summon up the power of banana clan. Witness the fitness, the competent liveth. One hope, one quest. Witness the fitness, the competent liveth. One hope, one quest. Witness the fitness. the fitness. Swigging that deep root juice. Now we there burning boots. Set them spirit them loose. Go ahead, go slash up the news. We conclusive proof about the truth, the right. Cause whether we hitch or push bike or travel kind of trash. Manifest that with oats and roots rap. Manifest that, yeah. I do my zing way. Ain't nothing else I know. Gone up in the life with this ragged bone flow. Freeze the pain from my belly and set my soul free. Travel over ocean, land and sea. Face enough stress and difficulty. Flung back from the brink whining kinda stink. We don't give a gift about what them fools think. If your network our network will speak for itself. Proof of the trophy and the champion belt. Come sun, come rain, come hailstone pelt. Witness the fitness, the prophet and Levant. One hope, one quest. Witness the fitness. The prophet in liveth. One hope, one quest. Witness the fitness. The prophet in liveth. One hope, one quest. Yeah. Wanna submit with some old time. Let the old world know he's on some off-key tip. Mega manic. When time the pressure start lick. by the hook or by the crook, by the poop or by the kick he's Sickly cryptic, spitting the code and most proud to present that Crawfordton mode and it shows that that bro's done. Seen a few sights. Life throws scenario, reality bites. We in collision with the beast. Lost to religion, now we can't get no peace. Idiot, that we got one for tech, eye for chief. Stoop to the level and we plotting cold grief. But we should know that discipline make up the geese. Separation of the dat from the rat, that's a must. Proceed, set speed with the Clufferton touch. Proceed, set speed. Clufferton, y'all. Witness the fitness. The Clufferton living witness the fitness. The Cufferton live at one hope, one quest. Witness the fitness. The Cufferton live at one hope, one quest. Witness the fitness. The Cufferton live at one hope, one quest. Plesna grupa AB Original do sada je imala niz nastupa, primjerice na Rati, Brijunima i u Domu sportova. Želje je da jednog dana osnuju studio, a u bližoj budućnosti nadaju se još većem broju članova. Više o breakdansu reći će nam Tea Kaurin. E, breakdance i hip hop je težak i sve se, znači ne temelji se sve samo na nogama, već na svakom dijelu tijela. I tako da treba imati određenu snagu e, i u svemu tome je bitna samo volja. Koliko imaš volje, koliko imaš želje za radom, E, toliko će ti doći snaga i naučit ćeš to što trebaš. Ima ozljeda, ima dosta ozljeda, kao i u plesu, u svakom vrstu plesa, tako i u breakdansu najviše, ali sve se to ono, pogleda, malo stisne zube, pogleda kroz prste i nastavi dalje. I oni koji nikad to nisu radili, u, ne znam, pola godine mogu biti svašta može se naučiti, samo treba imati volje za sve općenito. Climbing out this hole. Climbing out this hole. With a frown on my face. In the place to be. In the place to be and not to be at the same. G-A-T-T-O-M-U-S-I-C-H, they down. Told me, asked my grandmama in the maid. Here she showed me how to Terminator, dominator, state of Georgia. Hip hop standard destroyer. Leave a mother open like a foyer. He from the dirty, now here come the paranoia. A lawyer couldn't object, the disrespect, the technique, sweat me, wipe off the sweat. Fight all the and flush the waste down. The pipes of my life flow deep into the ground. By my purpose on the surface of this earth is planet standards, to us the purpose. Campaign in vain for the same lame fame you've obtained. You ought to be detained by the hip hop sheriff, locked up, no possibility of getting out because this to make is killing me and my ears and my peers. I hear the end is near, no fear, we disappear, then reappear again in a fresh new light I hope it's people in closet, cause if not, we gotta fight like, fight like. down. just know that we don't play don't like they they can swallow that down. Your battleship is sunk, I wish grandma could see us. Find a way to get out of it, out Večera u Metazinu predstavljamo udrugu AB Original koja okuplja sve one koji su zainteresirani za breakdance. U početku se čini teško, no kako nam je rekla naša gošća Tea Kaurin, potrebna je volja i tada je sve moguće. Udruga se trenutno nalazi u prostorijama udruge Distorzija u Rojcu. Nas je zanimalo tko je zadužen za podučavanje postoje grupe što se tiče plesne, ovaj, plesanja, što se tiče grupa cura, e, sam ja tu, jer trenutno Ana Hazler je inače voditeljica znači cura. Ona je trenutno u nemogućnosti pošto je e, u Amsterdamu na Akademiji plesa. Tako da dok nje nema, tu je i Sonja Janjušević E, ona je voditeljica kad nema Ane, a kad nema njih dvije onda sam tu ja. <laughs> Ja sam njihova desna ruka i asistentica u svemu. A što se tiče tako novih cura kad dođu, e, naravno radi se s njima kako bi se naučili barem osnovni koraci, ali za to postoje grupe. Ako dođu neke cure koje nikad nisu plesale, naravno ne mogu raditi s nekim curama koje su plesale 5-6 godina i koje već nešto znaju. Voditelj starije grupe dečkiju je Vedran Karlović a, i mlađe također. Njegov asistent, kad nema njega, onda je tu Anteo Ukušić i rade vrlo dobro, ono, rade koreografije, e, paze na, na primjer, mlađu djecu, da si nešto ne bi odlijedili i podučavaju druge. Koreografiju slažemo svi. Voditelj je radi, ali ako neko ima prijedloga želi neki korak napraviti tako kako on želi to je naravno ono nije zabranjeno slobodno tako da koreografiju radimo svi kao članovi znači niko nije zakinut za nešto uvijek radimo tako da svima udovoljimo na primjer neko predloži nešto poslušamo to ako se ne sviđa ostalima idemo na drugu tako da ono kompromis Međutim, mi smo kao ekipa jako dobri i da, družimo se i e, jako je lijepa atmosfera, nije, nema nikakvih tenzija i znamo se dogovoriti oko svega tako da smo si kao ekipa super. E, ponekad ono, bilo je još davno, e, znali smo se naći dok nismo još imali prostora za ples, znali smo se naći plesati ispred robne kuće, ono, na ulici i tako. I kad nas je neko primijetio, valjda, eto, eto vam prostor. Uh-huh. That's good. Girl, I know it's hard to buy when you're working at your nine to five. So just think of me till you get off tonight. uh uh-huh. You'll be my lover, sweet baby mother. there ain't no other who can break me off like you do under the cover, baby mother. Evo čuli smo priču u udruzi AB Original. Dragi grade, ako nas čuješ, evo ja ću otvoriti prozor da nas dodatno čuješ. Omogući neki prostor ovim mladim budućim umjetnicima da mogu lijepo brejkat negdje, a ne onako e, kako su oni sami rekli ispred e, robne kuće. Iako to isto nije neka loša opcija, pa onako malo da ljudi usput koji šetaju malo od brejkaju. Jer svima falu, u zadnje vrijeme malo plesa, naravno. Uglavnom, evo, došli smo malo po malo i do kraja same emisije. E, preostaje mi još prije što ja lagano odbrekam do kafe aparata da vam pročitam neke informacije vezano uz natječaje koji su u tijeku, a zna se zašto su natječaj, jer tamo su sredstva, a vam sredstva, pa naravno da možete ostvariti vaše klanove i ciljeve. Idemo odmah redom e, natječaj koji će se financirati sredstava pomoći Europske zajednice u okviru komponente programa IPA. Postoje dva programa, pomoć u tranziciji i jačanje institucija, te pomoć tranziciji eh, i jačanju institucija 2, eh, odnosno eh, sektor borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja. Ono bitno za reći je to da je raspoloženi iznos u, vrlo visok, 1.111.111 eura, a visina bespovratnih sredstava će se dodaljivati u rasponu između 50 i 250 tisuća eura. Kada govorimo o području antidiskriminacije, onda je deadline drugi studeni 2009, dakle još svega nekoliko dana, kada da govorimo o programu pomoću u tranziciji jačanja institucija na području borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja, onda je deadline 10. studeni 2009. godine. Idemo do nas. Nacionalna zaklada raspisala je poziv za iskaz interesa Znanje bez granica za tekuću 2009. godinu. E, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je raspisala te natječaj još 19.1. E, e, ove godine, a on traje čak do 10. studenog 2009. Dakle, imate još dosta vremena, a više informacija možete naravno pronaći na internetskim stranicama Ureda za udruge Republike Hrvatske. I to je bilo to što se tiče današnjih natječaja i naravno današnjeg metazina. Pozivamo vas e, da se družite s nama i sljedeće nedelje. Dakle, čujemo se isto vrijeme za 7 dana. Na frekvencijama naravno Radio Pule i veliki pozdrav od Ane Jane, Marina i Nevena. Emisiju podupiru Grad Pula, Istarska županija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Regionalna zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Metazin je realiziran unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006. Metazin.